Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Pinong nag-audit ako hapon, grabe na yung lugi ng chichirya natin, ha? Naku, hindi ko alam yan, ha? Di ko Nagbabantay lang ako dito. Uh, ano na ako? Asan po si Pau? Ah, si Pau? Sino sila? Kaklase po niya ako eh. Pau din po pangalan ko. Ah, Bakit? Pao? Bakit? Um, ah, order po kasi ako sa kanya ng chichiria. <laughs> ha? Nagbebenta ba siya, siya ng chichiria? Opo, nakapag-down na po ako Naku, eh. nakapag-down pa oh. Down mo? Sabi po niya ano daw, tumatiming lang daw po siya. Tumatiming pa? Naku. Tumatiming? Wala siyang tindahan. Ninanakaw niya dito yun. Timing time. Paano nangyari nandyan sa kanya? Babae na yun, ah. Baka naiwan sa kanila, Kawawa naman yung babae na yun. Bakit? Mukhang kalati na ibigay, ah. Kaya nga eh. Naku. Nagkaano no? Oh. Ako wala akong kinalaman dyan, ha? Ah. Nagbabantay lang ako dito. Ikaw. Oh. Wala. Ito, Kaya ang tagal na nagtatago ng pamangkin mo, ah. Ako tinitikman ko lang dito. kung Gumanong pwede ka, kaya tumakbo yung babae. Wala, wala. Ano, sinenyasan ko na. Ang laki din, mahilig sa chichirya din, ha? Oo. baka nga, favorite din. Oh, sabi ni Minam, Oy, Kanagi, bakit motorista ang tawag sa mga driver kahit nakakotse naman sila? Naku, naku, naku. Dati kasi, yung mga ko... Wala namang kotse nun, eh. Wala. Ang kotse nun, ang loob nun, motor din. Dati? Meron pa rin yan, ha? Ibig sabihin, yun ang pinakaunang labas. Dahil nung unang gawa yung mga motor na yan, ang dami na nasasaktan, ang dami mm. na naaksidente, namamatay. Ang ginawa nung nag-imbento, gumawa siya ng kahon, nilagyan niya kunyari ng gulong, pero ang laman nun, motor pa rin. <laughs> kunyari apat, pero yung gulong ng motor nakasayad. Protektado nga naman siya. Kaya motorista ang tawag. Motorista siya. Kaya yun ang ano dati. Tapos ngayon, yung mga nung, nung totoo na yung kotse, kutsista na yan. Ah, dapat palitan na nila yung motorista. na yan. Eh, medyo nasanay sila sa motorista. Mas maganda raw pakinggan. Eh. Kutsista na yan eh. Anong tawag sa mga bus, gano'n? Basista. <laughs> yung bam, yung... Banista. Paano ba? Ban, banista, trakista. Tangkista. Tangkista. Tangkista yung driver ng tangke. tangke, oh. Paano ba na udyok yung mga tao na gumawa ng sasakyan noon? Kasi nga ang tagal ng biyahe ng mga panahon noon. Ay, oo. Paano kaya yung mga sila, ano? Yung 2000 BC, Ano yan? before the car, Oo, ano ba? <laughs> Ano ba? Ano yan? <laughs> Oo, oo. ng hari, nang, ng albawa, sinabi ko na noon yan eh, mm. iimbitahan ka ng binyag sa ibang kaharian, pa lang yung babae, iniimbitahan ka na sa binyag. Ganun matagal yung biyahe. Ah, ang tagal. <laughs> Ang Bawa, sa Ilocos yung binyag, mm. nandito ka sa QC, papadala ka na ngayon ang nagde-deliver na sulat ng mga uwak. Uwak, hindi kalapate, ha? Oo, uwak. Mas mabilis yung uwak, eh. Ang ginagawa nila noon, Lalagyan nila ng ting-ting dito yung uwak, tapos may dilis dito. <laughs> Nalilipa rin nila. Paghabol. may, may dilis dito sa dulo. <laughs> ting-ting, tali dito sa leeg, nakaganon yung dalawang dilis, palilipa rin. Lipad lang yun. Ganon na ganon yung di, inahabol yun ang inahabol. Bilis. Ang bilis. Bagsak dito ng sulat. Malari! Iniimbitahan po kayo ng asawa ng hari ng Ilocos hmm. sa July 2. 2000 BC. Oh, before the Alis yun. Oh, taon bago pumunta doon. Alam mo na. Ah. Pagpunta niya ron, nangang, nanganak na. mga ganun na. Ah. Mga ganun na. Binyag na mismo pagdating. Nakasakay ng kabayo. Yung kabayo, pony pa lang. Oh. Pagdating doon, binata na yung kabayo. Next question, sabi ni Webster Kyle Makalingay Duran. Totoo pang nagkatoto, nagkakatotoo ang wish kapag 11-11? 11-11. <laughs> Nagkakatotoo ang wish pagka binigay sa'yo. Hmm? Pag binigay sa'yo? Oo. Pag nakapulot ka ng genie. Ah, ibig sabihin, yung 11-11, wala yon. Kasi dati nung mga panahon ng mga uh, mga genie, Oo. panahon ng mga kaharian, mm. yan mga busy. Anong busy? Before the car pa rin. oh. <laughs> Ano, yung mga... Kalimutan ko tuloy. Yung, ano ba? Ano tinatanong na? Tinatanong? Yung mga wish? Ah, yung mga wish kasi nga, yung mga panahon nila, ano yan, ng mga genie, ang mga, binibenta lang yung mga, ano, yung mga lampara noon. Oh. Mm. Ang binib- may nagtindahan ng lampara noon, 11-11. Ah, talaga. Ang pangalan ng store noon ng Lampara, 1111. Oo, yun ang Bilihan ng lampshade. Mm. Mga ganun. Tapos, nagtinda na rin ng ice cream doon. <laughs> sa 11. No. 24 hours yun bukas. Oo. <laughs> yun. Nag, oh. yung genie ang minsan pinagbabantayan nila yung genie. <laughs> Hindi natutulog yun eh. Totoo ba hanggang tatlo lang ang wish ng genie? Hindi. Pagka tatlo na yung wish, mag magwi-wish ulit sila. Bigyan mo ako ng panibagong lampara, ibang genie laman. Ha? Magulang. Ginagrant, ginagrant naman. <laughs> Magkano ang lampara dati? Ah, 11. 11, 11 din. 11 pesos, 11 cents. Mahal na yun nun. Siyempre, Tsaka nakakatakot nun dahil yung ibang genie, pag ginanon mo, ikaw ang hihingan ng tatlong kahilingan. Pag <laughs> di mo may ganon? May ganon ng Jenny? O oh, yan. Sweet. Panginoon, peging tatlong kailingan. Ha? <laughs> Wala akong alam. Subukan mo. Gagawin kita ipis. At dapat ikaw may ganun din? Oo, mas, mas pag nakachempo ka ng gining giling sa raulo. Oo. Ikaw ang hilingan nun. Bigyan mo ako ng pera. Wala nga ang trabaho eh. Isa! Mga-hold <laughs> oh, up ka ngayon. Wala bang pangalan ng genie dati? Meron. Ano yung mga pangalan ng mga pinakasikat na? na pangalan ng genie, ng genie nun, si Bruno. Si Bruno. Mm. <laughs> Si Bruno. Mm, Bruno. Yun yung mababait. <laughs> Oh. Yung mga masasama, masasama sila Mars. Mars? Mm. Yun Sasabay sila. Si Bruno, si Mars. Laban. Laban sila. okay. Uy, katanong, katanong ang puso na Bruno at saka si Mars. puso. Sabi ni Bruno <laughs> Mars. Joshua Batalier. Ah, ano pa? Ah, may pagawa ng kotse din. Oo, oh, busy <laughs> Busy rin to, busy. Bakit ang manloloko nagkakasyota, ang mga seryoso hindi? Sino naman nagsabi sa'yo? Yung mga nakukuha ng manloloko, loko-loko rin yun. Ah, partner, partner yan. Oo. Uy, mga madaling bulahin, loko-loko din yun. Loko-loko din. Pero yung mga nakukuha ng mga mahirapan, Mm. matitino yun. Ibig sabihin, sa panahon ngayon, may mga may pang oh, kunin. Pero hindi lahat ng madali mapasagot, mga loko-loko ha. Ah. Oo. May matitino naman. In love lang. Hilab lang. Oo. Depende sa diskarte mo. Oo, yan. Yan ang tama. Bakit nag, man, manluloko ang... Depende kasi sa ano yan. Bakit pag naligaw ba, manluloko yung hmm. agad, yung agad-agad? Ngabi niya eh, bakit manluloko nagkakasyota ang mga seryoso hindi Manluloko daw. siguro yan. Hmm. Saka maligo ka siguro. Maligo ka, abaw mo. Oh. Di ba? Maligo ka kaya. <laughs> Sabi na niligaw mo. Uh, love you. Love you. Baw mo naman. <laughs> Punta na tayong Britney Spears. ma po sa Avila and Kasaklang family from Carmona, Cavite. Thanks, Lord George. Bricks Shang Shang po. Avila. Shang, <laughs> Shing Shang po, Avila. Sa dalawa, Shing Shang, po. <laughs> Kuya Jobert, pa-shoutout po sa Kabuga family at sa Galientes family. Lagi po <laughs> kaming nanonood ng show nyo, Orlando Kabuga. Kabuga! Kabuga, Kabuga, Kabuga, Kabuga. Kabati po sa anak kong si Fujiko, Fujiko at Raisin. <laughs> Sarap sa minudo niya, no? <laughs> Oo. At sasama kong pogi na si Dodong! <laughs> Dodong! Okay, mga anak mo, si Fujiko at si Raisin. Ana, tatay pala si Dodong. Thank you po at lagi niyo po napapatawa ang lahat. Fujiko, Raisin, eh, and Lovia. Dodong! Dodong and Raisin! Unsan eh. Unsan ni. Sinira na natin si... Dinzel! <laughs> Denzel. Si okay. Denzel Washington. I-like ang Facebook page ng Cinema tapos makakita sila ron ng post na katulad nito. At sa post na yun, i-comment nila yung mga katanungan nila at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin dito. At syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Cinema. Meron pang longer version nito. Tandaan niyo lahat ng tanong niyo, kayang-kaya kong sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobert. Sino yung Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.